Gepa, hau eta gazte. Madalenetako txosna bat naiz, eta urtengo Madalenetan, zuen irri, dantza eta algarak sentitzeko kriston ditut. ditu. Jada berotze lanetan nabil. Txoznak diren jai alternatiboak gerturatzen ari direnez, aste honetan, horeretako gaztea asamladatik, parte hartzera eta ondo pasatzera gonbidatzeko eskatu didate. Beraz, badakizue, Madalenetan, zuen potean nere baran edukitzeaz gain, Zuen eskuak, beharrezkoak izango dira. Animadik ateraz, animadik ateraz.